ไกลแพงก็รักข้าสร้างจริงๆแต่ปีเข้าไปเลยวคือว่าหาต่างไปกองสองหลอดห้าหลอดหลาดนี้มันปล่อยไปเลยซื้อถุงสามบาทห้าบาทราคาไกลสูงกว่าราคาหัวราคากว้าง ราคาคนอันอื่นขึ้นราคาบิดต้นราคาหน่อย หลายมาเรื่อยเลยขาดงๆขาดเป็ดขาไก่ขึ้นขา หมันก็เราก็กินไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เจ้าเราอยู่เราได้ยังไม่กินนะออกให้ลอยๆลอยคืออดอยากคือหนังนี่คือเป็นสิ่มที่ถูกสิ่งที่ทำดองที่ทำไม่ได้ขอได้เองจ้าเขถามไปเขาประกาศวิทยุเขาถามมาหาเลยเพราะอันที่ hạ bàn đấy thì có cái đoạn thì nó cho cái đầu liền cái bên này nó cái đầu đi เกียณเพื่อสมัยหนึ่งคือจะ่ช้คนสมัยก่อนก่อนที่ยุคหายทียปีที่หลังทำไมหรเนาะสมัยนั้นนักบวชทั่วไปมันไม่ค่อยมีท่านมีไม่ได้ทำฟังเสียง ดหาเพื่อนถึงเถอว่างจองห่อนเจ๊ต่อต่อหลอดชื่อกาหอยอันท่านเนี่ยห่างตั้งบานอยู่พอพ้นดูนิดหน่อยตั้งบานเขาเหลืองนี้หรอเจ๊เสียหาปลาหรอ ยู่ธรรมดา มันจะมีกลางเว้นกลางคืนมีหนุนมีแจ้งมีเสื่อมมีเจริญมีเกิด มีตายทำมันเป็นคู่กันทำของโลกนอกจากทำเอกยึดเอก อยู่ในโลกมันเห็นไปทำเหมือนมีขู่ทำเหมือนมีสมุติ พระพุทธเจ้าอริยเจ้าคนเห็นเขาจะเห็นนั่นแหละผู้เห็นมันจะควอมเสื่อมควอมจะเล่นนี่ว่ามต้องไปขี่นี่ตาแต่เขียนเขียมไปแล้วนี่อีกจะขินสองขินทา อกพรรษาละปีนี้งดไปทีใหม่เพิ่มเข้ามาอายุแก้ไปเลยแก้ปีหนึ่งปีหนึ่งเดือนไปได้หลงพ่อง่ายๆทุกวันนี้จะตายไปความแก่ความไข่พวามสุดความส้มไรทับผมมาเรื่อยส่วนความแข็งแรง วกสบายน้องพ่อผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เดือนขังแรงน้ำมือรีแสงไปเรื่อยๆมันจีบกกระลับกระดับไป ท่านสาการกับท่านน้องเยอะกันท่านหน้าที่ท่านตัวม่วงท่านปั้นท่านสัปดาห์พันเดือนนั่นก็เป็น รรษาหมดไปกิเลสต้องยั่งบ่หมดอันที่สี่เดือนหมดไปกิเลสตัญหาในใจเห็นยังหนักยังผมอยู่มันหมดไปตามปีตามเดือนนี่ใช่ไหมชีวิตก็หมดไปส่วนความอยากของใจส่วนควอมปรุงของใจเหปัญญาก้าวหน้ายัง ยังหลายอยู่เลยบ่นี่อันไหนลุดหลุดตกไปตามวันตามคืนจริงขาดทุนปุนกำไรแล้วสี่เดือนหมดไปวันขึ้นหมดไปสิเลสตัณหาหมดไปจิตใจทองใจจิตใจเบิกบานจิตใจ นี่สิ่ถึงที่อาศัยนี่อัตมีธรรม มันก็นาหมดไปอยู่นี่ อันไหนมันก็บ่หมดไปนั่นนี่แต่แกชีวิตหมดไปนี่แกเดือนปีหมดไป ไก่สิชิ้นมันตายเขาเลื่อยขวฮะอันไหนมาเป็นสีสิ่งเสียใจของใจกับอยมี่หาหลักจับบ่ได้ก็บ่ได้เป็นที่ ตัวเจ้าของอย่างนั้นเจ้าของอยากบ่มีพ่อมีมีฟังมีฝาให้หัวใจเขาก็ดีคือกองไฟมันก็ยังมีน้ำกดน้ำสิ่นอยู่ นี่แต่ใจอยากบริจิตข้ามงข้ามนวดถึงความหิจากเข้าไปมันจะเป็นที่มันคิดสอนจะฟของไหวบ่มีมันอย่างมันหยุดเด็กไปก็ดีทางจิตสอนสอนจะฟของไหวใจจิตใจสองใจเสาใจมอง ที่เราเลียงมาตั้งแล้วที่เราคือดีเรามาทารุปีแล้วจริงทุกอย่างเคยแนะเคยสอนไม่ว่าขันต้นทำกลางหรือที่สุดเคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาบอกว่าจ๋ามาถูกมาคูยคือฟังคือยังจนหาต่อมาจะไม่มีอย่างอ่ะยังก็บอกให้ฟังเบิดแล้ว แต่ความยึดความดีความเป็นความไปในจิตในใจ มันเป็นยังไงเห็นไเงาถึงยึดมันนี่มันเป็นมันไป กับมันค้นไข่เอายาหนึ่งมารักษาเอายาหนึ่งนะให้กินให้ฉันมันจะได้มีอันใดถูกอันใดดีให้เอาอันใดใช่กันเพราะปันเก่านี่ก็จะส่งกับสุด ยังดีกระซ่องตัวนั่นก็สุดล่องหลังจนกสั่งก็มีแต่จะกองไฟหมอคู้ทีรักษาก็บนี้กำลังใจรักษาบ่หายหมดยกหมดยาไปเตาใจก็โง่ธรรมะของพระเจ้าเพื่อแก้กิเลสตัณหาเพื่อรักษาคน ให้ดีให้หายมาหลายแล้วเฮาจินจังไดจังบ่ถูกโลกถูกไฟของเฮาวันพันหนึ่งหรือว่าตำรวจ ดูจิตดูใจว่ามันเป็นจังไดส้มจิตไข่จึงแปลงมันเป็นไปทางสะสมส้ม เพื่อความเสียบริเวณเป็นไปเพื่อสำละให้จิตใจ แต่รับความคพองใสเบิกบานเข้ากับบเบิงของเข้าจะได้จะเป็นผลเป็นประโยชน์ให้ตั้งมันเบาสังเข้าไปซื้อจิตซื้อใจเลยจะเกิดความหูความสลาดเกิดความดีความดีความเดือดความเย็นความหยุ่นความหลง อยู่นี่ย่างไดแก่หลุมหลงอยู่ยางนั่นโลกแต่ยังคงเป็นคงว่าความปวดแต่ยังนักหนาตาผมหัวใจ แต่นี่จากความหลงถ้าบ่หลงมันกับบ่โลกถ้าบ่หลงมันกับบ่ปวด แต่มันหลงมันถึงขำคัญว่าเจัหลูกขำ้ัญมานหันลูกของแกบ่ได้ ซื้อมันบ่หูจักท่านสีไปมันหลูเอีงมันหลูนั่นหนังดูเขราะว่าวิซ่าความหลูพิดมันวิชาความหลูแจ้งหลูอยู่แต่มันคิดยุ่มันบ่แจ้งบ่ใสบ่แก่บ่ไขคิดไปทั้งตัวเองมันจะไหนอบรมบ่มีไสไห้มีสติปัญญา แนะสอนจิตใจของตัวจิตนึกในอาจในถ้ำอยู่บ่อยๆจิตใจกับฟองใสจิตใจมันก็เบิกบานเชื่อกันกับมีแสงสว่างอยู่บนไหลสมุทมันก็ลดไปบนหันมีอาจมีถ้ำอยู่บนไหลีิเหลสกันหาความด่าความบอความหลุ่มความหลงมันก็ลดไปกัน มีหมดอยู่บนใดความสว่างแต่เขาไปบ่ได้ เขาไปบ่ถึง มันจะมีหมืดความมืดของคิดคงใจแต่พอบ่มีแสงไฟคืออัดถ้ำก็กดก็กดก็หลบก็หลบก็หลงก็หลงเหลี่ยวไปโดยว่าได้ไขจิตแก้ไขควรยังใดเราควรยังใดมีสมาการนั่งโซโย่ ส่ส่วนตัวตนจะทำจะพูดจะคิดคำสอนเของพุตรเจ้า มันคิดมันถูกมันใส่มันเสียยังไงเนี่ยใส่ควรเนื่อลบดูเลยมันมีได้ได้จังคอยทำคอยผูดคอยคิดไปเนี่ยมันขาดทุนมันมีจริงใดจิตจะเป็นผมกำไรเนี่ยจากทั้งส่วนทั้งเสียแต่นิ่งไหวยุดไหว อย่าทำอย่าพูดอย่าคิดจริงเรานั่นหากเขาตั้งภาสิตของพุทธเจ้าเข้ามาใส่ค้วนไปสองมันก็มี ทางสิ่งอยากแก้ไขจิตใจให้ทองใสจิตใจให้ยึดยั่งในสิ่งที่อยากที่ปรุงพยายามเนี่ยสอนพยายามฝึกสอบอยาก ในทางดีมันที่ว่ามักจะมีความอยากนะมันอยากดีอยากทำดี อยากประพฤติดีมันบกพิดมันอยากทำชั่วอยากได้ชั่วมันจะเป็นทางผิดความอยากของเฮาโดยหมายมันไปในทางตัวทางเสียจนไง มันจะเป็นไปทางดีให้โดยนะกกับมกเมาเจ้าตัวเองว่าบุญหน่อยวาสนาหน่อยแล้ว่าสีใดสีเป็นเฉยนสีหูพู้คนนะบ่เหตุบ่ทำบ่ฝึกบ่สอนมันจะบ่เป็นบ่เห็นบอ่หูว่าอันใดยึดใดดี มีมาอย่างไรนั่นมันเป็นมีท่างอยู่บนกายไว้เพื่อจปให้จิตใจพุ่งพุ่งเดือดร้อนแสบเผาเจ้าของเอง มีท่านบางสิ่งบางอย่างอยู่บนกายไว้ห้าใส่เป็นมันก็เป็นไพ่ห้าใส่เป็นมันก็เป็นประโยชน์ คือการก็ขึ้นก็ไลวใส่หูเขาต้นแจงกินก็ได้ประโยชน์ใส่เขาบั่นเขาเงื่อนจะคล้องมันก็เกิดโทษต้องหลุดต้องสละต้องเข้ากับต้องนั่งเดียวกันมีเรื่องอยู่ทุกคนเลยล่ะทุกคน ประพฤติปฏิบัติไปในทางดีมันดีไลยทือต้นแต่นันมันดีก็ได้จิคือจะว่าเกิดมาเกิดผลจิตพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ถึงท่านมาขนาดใดจะเป็นไปบ่ได้มันจะบอกไว้บางลุกคนลูกขาพ่อขาแม่ท่านตั้งคาเทศยุยงแต่พระสงฆ์แตกกันท่านโอ้ เป็นบาทคือทำลายพระพุทธเจ้า เป็นอันนั้นปริยกรรม เป็นกรรมนักกรรมบนมีระยะเวลาคนอายุยังบงถึงเจ็ดขวบเจ็ดปีคนสองขวบแต่บนมีโอกาสเวลาที่จะพูดปฏิบัติศาสนาให้ได้มากได้ผล เฮามาเป็นเส้นประเภทสิ่เพินห้ามเป็นเอาไว้เป็นผู้ชายกับผู้ชายเป็นตัวเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเป็นตัวา็ถึงจะประพฤติปฏิบัติเฮ้ยให้ยใจเนี่ยอาท่านได้ยุ่ความหลุ่มความหลงมันนี่ทุกคนหละเนี่ยเฮาประพฤติปฏิบัติไม่นให้เป็นไปไม่จะหลุ่มกระหลงจิตดูพระอริยเจ้าบวชตายผู้ยิ่งบวชตายผู้ชาย ทั้งทั้งสิ่มีวาสนาเพื่อนมจะมาแก่ผลเป็นอรหัตอรหันได้ยังพระนั่นพระหนังใช่ของพระพุทธเจ้าก็หลงไหล ในหลุดในเสียง ในเรื่อง ต่างๆมันคงหยอกเป็นมันมีความยินดีพอใจ ในการสืบจากพระพุทธทำดีไม่เลยเพราะความคิดของในลูก จากนั้นคือจิตโวดล่าสามานสามคุรุมานเป็นตะขาคูขาค้นมากมายหลายหลวงเป็นโจรมหาโจรเนี่ยมาพบพระพุทธเจ้าในน้ำตังสอนหรือจักดีเชื่อพิษถูกเป็นต่างหาต่างตาปฏิบัติไปเป็นชาอรหัตอรหันเป็นสารนาของเฮ้าถึงราคาปัญหา ในสมัยพุทธกาลมันจะมีอย่างนั้นแตายจาระกตายจา่ะเล่าไปจนหลงไหลในเส้นใฟแลนไปน้ำผู้เบาพ่อแม่บ่ไห้แต่งงานก็้นใส่บ่ไหนเอาก็้นใส่หนเอาก็้นดีแล้วก็พอใจก็ คนหนึ่งก็เลื่อนนี้ไปเดี๋ยวเชียวตังคำปอปอโองแม่เกิดอำนาจราคาปัญหาบีบบังคับจิตใจจนหนวไปยางนั่นแล้วลูกก็ตายเสือก็ตายพ่อแม่ก็ตายพี่ชายก็ตายจิตไปทางไหนม่มีทางที่พึ่งที่อาศัยเป็นตัวของเ่อนบ้า ขนาดนั้นเมื่อเราตั้งหาตั้งตาประพฤติปฏิบัติิดอำนาจประพฤติเจ้าเนี่ยสอนเ่าไปยังเลยเป็นพระอรหันต์อรหันต์ตาตาจล่าเสลี่นีไม้ถึงเหลื่องคนสี่ยงนี้จิตใจว่าวุ่นเจ้าวของกับเลื่องของโลกเขาทำได้จ้าของเขาเองบ่ได้ ว่าเขาอาภัพอาบาสนะเขาบ่สามารถที่จะพิสูจน์ปฏิบัติได้ เพราะเขาบ่ท่านจริงท่านจัง ความตัวของเขาบ่ได้ถึงนั่นบ่ได้ถึงขาคู่ขาค้นบ่ได้ถึงด่าบอขนาดนั้นบ่ได้ล้มไหลขนาดนั้นเขาทุกคนสนใจต่างหน้าต่างตาศึกษา พิจหน้า้ายใน้าิ่งจิตจบงใจท่องจอกา้องเรื่อยๆนันเป็นไปอยู่ทุกคนนั่นแหละนี่เขาจะบงยานอยากได้นี่ก็อยากได้อร่อยอยากได้ร้อยๆเดี๋ยวจะมีเหตุอยากได้จะผลนี่เ่นต่างเนท่นทจริงจังก็ได้ยินได้ฟังว่าจริงใดมันคิดมันถูกก็จะเป็นแหนะเป็นแหนให้ ตตเจียงเนี่ยควนบกควนจึงจิตควนละพยายามละจึงจิตควนมันเช่นพยายามมันเช่นเอากันจริงจริงจังจังเขามันกะเป็นไปได้แต่มันือดจริงือดจังมันกะเป็นไปไ่ได้ เพราะทำดีนายยังนี่ผู้อาจารย์ยังนี่ที่จะศึกษา สนาเสี่ยมศาสนาที่มดเป็นเรื่องกาวไวศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปุกัสสะมีพายุหาองค์เชื่อมตรนนี้เกิดสิงต่งขึ้นง่ามข้อมดีที่สุดยามาผลนี่รู้ไหมขู่คนประชาชนทั่วไปวันนี้จะได้คิดไข่ไปท่านไปคงสิบว่าได้อันใด อย่างนาบเรื่องผลความผิดของบุคคลสมัยนั่น มันควรมว่มีผู้ใดต่างหาต่างตาสิอยากศึกษาอยากปฏิบัติแต่ที่ซื้อหาองค์ตกลงกันสิไปปฏิบัติเอาชีวิต เป็นเดิมพันเลยเชื่อมกันไปปฏิบัติที่ผู้เขาในถ้ำะเนียถ้ำมันดูสูง แจ้งข้าองค์ขึ้นไปแจ้งเกินขึ้นไปจะหธรรมท่านขึ้นไปหอดธรรมแล้วเล่ากันหากผอ้ใดเป็นอรหัตอรหันต์เนาะเพราะยินทบาทไม่ฉันได้จิงว่าหามฉันคงจะได้ถัมมันไม่ด้ผู้ใดจิไปจังหันไปทำบุญพุนท่านได้หน้าไม่ก็จะบุญก็ขึ้นไปถึงแบบพัก โจมพักพระองค์ตกลงมาขันสิเดนแล้วมาก็ตายคนนั่นมันมีทางมีทางมันผิติดต่องต่างต่างต่างองค์ก็ต้องร่วมจิตต้องร่วมใจเรื่องทำความเพียรยังเอาจริงเอาจังเป็นที่สุดก็ได้สำเร็จอรหันต์เป็นบางองค์สำเร็จอนาคาแต่นี่คือว่าเดาอันไหนตายไปคือก็มี ตายไปซื่อๆก็ด้วยความตั้งใจเด็กถึงจิตรักษาไว้ความเย็ดขาด เอาชีวิต เป็นเดิมพันเพ็่กจะได้ไปเกิดในสถานที่ดีมีความสุขทุก้นจจัำเร็ดไปดูมันสององค์ัำเร็ดอรหันบินทบาท แล้วหลวงมือมือกับนี้พบสันก็เป็นเรื่องของคนอื่น จังไรสิตั้งนาปฏิบัติต้นเนี่ยน้ำว่าได้กินเขาว่าได้กินว่ามันอดไปแก้เข่ามันจะยู่ว่าหลายบ้านหลายเดือนเนี้ยหรอผลที่คิดก็ตาย ผู้ที่ได้นะข้าก็ไปเกิดเพื่อมาโลกผู้ที่เมื่อใดอันใด มีสิ่งบริสุทธิ์ก็ไปเกิดสวรรค์อย่างพระบาทิยะเดี๋ยวอำนาจรักษาศีลเอาชีวิตเป็นแดนบริยังหลับ ข้เกินคำสอนของพรุทธเจ้าเป็นจะเกิดที่เกิดจังสัตเป็นท่ามจริงพอมาเกิดเป็นท่าหิยะข่าสะเท้าสะเท้าแตกอาศัยไม่กระดานเกาะไปขึ้นไปเกาะแห่งหนึ่งอาศัยอยู่หัน อยูงได้เนี่ยกินเสือกินมั่นกินต้นไม้เป็นอาหารสูตคนประชาชนเราไปเห็นไปถึงแต่สำคัญว่าเป็นคู้มีเสีอบเพมีผ่านีแค่คนประจันเกิดเป็นคนปีนขาวเซินอยู่บนหยอกเพื่อกันเห็นจริงได้แต่แตกแต่ที่ว่าจริงนั่นียเสือ ไปกราบไปไหวไปสักการะบูชาเหมอนล่ะเจ็ใจตัวก็เราหลงหลงถ้าตัวดีมีเกศษสัพพานิละตอนหน้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปโปรดจังคอยได้อรหัตอรหันทั้งทั้งที่เป็นโลภอยู่บริบูรณ์การท่านจริง เมื่อว่าท่านสมัยนั้น เมื่อว่าท่านสมัยนี้ี่ยมีผล อย่างหน่อยสีซสุดต่มีทุกขติเป็นสีไป เห็นว่าท่านกินี้จิต อยู่กับพระพุทธเจ้าใจใจมันบาไปนันท่านนั้นมีหน้าใจมันบาไปเสียสำละตัวเองนี่ต้องจะยึดช้าหนึ่งในไายสูงในทาง หลับทางยดทางสื่อทางเสียง แต่ยังถ้าเทวทัตเลยจะไปบวช้องมีใจเจ้าของตัว บวช้าเรื้องต้นอบรมตนคงตนเยนมีสร้างสมาดับเพราะเหินเดินป่าได้ยนทรมาน อาซาสตูใจเดือดใสใจคิดใจใส่คิด อยากเป็นไงอยากเป็นพระพุทธเจ้า ขาวัดแต่สายก็ตูเรื่องทียังพระต้นพญาพิมพิสารถี่เป็นพระราชบิดาผนที่สุดก็เลยใส่ในข้างในถึงแล้วทั้งข้างถี่อยู่ต้องพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าไปพูดดีไปพูดชอบมันก็ยังเสียยังหายอยู่คือกันนี่แหละแต่จะพูดดีไปพูดชอบ เวลาตารนั่นสมัยนี้ มันก็มีแต่ชอบยุ่ถ้ากันอย่างนี้เดี๋ยวสร้างตำรับตำล่าอย่างนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยสอนแต่น้่มากที่มีที่เจ้หน้าเดี๋ยวเอาไปจะเป็นไปถึงความเสียใจจิตใจของตนได้รับความทุกข์ความเจริญความสงบเยือกเย็นเป็นสอนเป็นกะบอกเป็นสอนซื้อ โยมคนจะมาท่ำให้เป็นสิท่ำมันเรื่องของตัวของเขาเองจิตใจหน้า มันหลงอันใดจิตใจเสมุนมันคิดตั้งใดมันยังว่าสิอยู่ข้ามตาอยู่บอกมันสิหลงไปยังกระดกกระดอดหลงพาหลงแมวหลงจะคบประสาทมาแล้วเนี่ยได้ไม่สิจมสิสิ่นให้ หรือดารากาวมันยังถึงแล้วใจมันเสียจังรักจังไข่จังหุ่นจังหลงจังเมั่อจังเมาจังเผือจังเพิ่มเดี๋ยวนี้ง่ามจังง่ามเต้าไอ้ย่างเจอหน้าใจทั้งจะท้องแก่ใจทั้งจะท้องมันพูดมันขอมันเืิดมันเพื่อ มันหลงมันหลงจนเป็นเหตุเป็นผลหลายเขาสอนจากของทุกจากของปฏิบัติจากของเรื่อยๆจิตใจเราต้องทุกต้องสบายดอกทำบ่เป็นโมฆะสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติแต่เป็นโมฆะสำหรับผู้ บวเหตุบวธรรมบวประติปฏิบัติเดี๋ยวหน้าบางอย่างมันเทัอมันถึงมันขัดมันแน่ แล้วก็บอกแท้มันเถ่ามันแก่มันใส่มือลมมือตาเราเจ็บร้งไม่ถึงเลยตาเป็นไหนหูเป็นยังไงจอนร่างร่างซาเป็นยังไงมันจะบอกว่าคนแก่ก็ดีมันเจ็บคนไข่มันจะบอก แต่เตรียมอะไรสั่งไรเห็นแล้วตาย สวขเ่วนถึงลุดลานพอนี่จะตายเห็นด้วยว่าเราได้อันใดจากโลกไปเพื่อที่จะเกิดจะเริ่มจะล้มจะไหลแต่ว่าเวลาหลังายที่ตันที่จะหน้านะจังไตรัดเจน เห็นในตัวเจ้าของเรามันเป็นไม่ได้คิดแต่โลกมันเกิดอยู่ตลอดเวลามันคือตันเบิดใจเของเราเราหลงเราจะมีอันใดหลงอยู่เสียงกินรสมันมีอยู่พระพุทธเจ้ากันหยัยบอันนี้แหละเปลี่ยนไปใจของคนต้องสูงต้องนระเสด อยู่ต่อหน้าของมีอยู่ในพระกายของพระองค์กำหนดล่มล่มของมีอยู่ดูสังขารหลังตายสังขารหลังตายก็จะควรควรแปงหุ่นอยู่ดูเป็นอสุภะอสุภัะมันก็พอดูได้ที่เยอะหน้าแต่เป็นธาตมันก็พอพิจารณาได้ ทางมันจวางมันขวง มันใหญ่มันโตอยู่เด้ทางออกจากโลกแต่ดีแลวมันทางจัดแคบสำอยักออกมันมีทางสำอยักออกมันจะมีทางแล้วล่ะอันไหนจะยาตั้งแจโตัวจะคล้องตัวอยู่เรื่อยมันจะคล้องกระติดแต่นั่นแจ่งนั่นจบ มันจะหมดแจะสิ้นไปได้ถึงนี่อยู่แต่เป็นเครืงอาศัยว่าเด้ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ขาดอันนี้ขันอันนี้เป็นเครืงอาศัยต้องคิดค้นใจเท่านั้นจิตใจนั้นเหยียบข้าวละเอียดลงใจใจมันสุขมันสบาย ใจมันเงียบมันเย็นมีใจหน้าไรแต่เมื่อยู่สัตว์ย่างผ่าเที่ยงภาวนาทางซ้ากับเที่ยงกับควันเขาแล้วนะแล้วานั้นก็ว่าได้ยังทางซ้าอยู่ก็คือคือเก่า ศางหนาจะเกิดเขาหรือบอหรือตายกองกับบ่หิมันหายอันท่านย่างเสียเขาน่าประกันได้ให้จะห้าสิบเราหลงว่าตายเหนื่อยไดต้องเสีหอดเหนื่อยวันเวลาของห้องห้องก็บ่หิจักหิจักถึงจะพานหน้าขนาดบ่หิจักคือต้องกันคุยกันยึดอยู่ยึดยัด ันจากนี้ตายไปก็นับไม่ได้เราเคยเห็นเคยสิ่งนะมันจะได้สิ่งอยู่กับความเจ็บความไข่ไม่ได้สิ่งอยู่กับความไข่ความเจ็บความตาย มันอยู่กับลมหายใจเนี่ยได้ออกบ่เข่ามันจะตายเนี่ยได้เข่าบ่ออกมันจะตายเท่านั้น ร่างายนี้สั่นๆเท่านั้นตายก็แบอกร่างกายนี่ต้นไม้เกี่ยไรพระสวดมนต์เดินจงกรมภาวนาหายท่านรักษาศีลเฮ็ดบ่ได้เท่านั้นเวลาเหยียบได้ตายยังดีใจยังดีหยุดจังเจ้าต่างคุณงามความดีเอาไว้จะเกิดเป็นผู้พึ่งผี้อาศัยทั้งตัวเอง เวลามีอาหารในาดื่กินซะเวลามีใหม่อต่างบ้านต่างเพื่อนอต่างซะเวลามันโมมี่จะสิกินอันใดแต่สิตังบ้านต่างเพื่อนจะโมมี่ไหนนี่ยึดมีถืนยึดเพชรต้องไหลแล้วเลยเย็นไปให้เกิดต้นตายมันต้องลดต้นไม้ถูกไหมแต่ชื่อบาเกิดผู้พลาดให้ถึงมันสลาดนั่นคือสลาดจะไม่ได้ เพราะมันตายไปแล้วมันคป็นประหนริุญคนตายเฮ้ยไหนพาไปบางสกุลหน้าที่การหายที่อนเดี๋ยวไปสวรรค์ไม่เงินไปสั่งเลย ไม่บอกคุณกุศลาไปดีกุศลาดรือกุศลาเอากุศลาก็คือโง่เรามันโง่หรือมันสลาด มันโง่โง่โง่เพราะเหตุใดมันสลาดสลาดเพราะเหตุใดกระเข่เครื่อนพิจารณาสายไปแล้วมันลดต้นไม้เวลาฝนนี่คือใต้เวลาพระว่าเม่เวลานี่คือเปลี่ยเฮ็ดเอาท่ำเอาอย่างใดมันติดเป็นติดไปติดได้จิตดีได้กินได้ใจ เนี่ย เขาว่าลืมลืมได้ยังนี่เขาก็ว่านอนใจตายใจที่ผิเพิ่นทางใจกับบ่เป็นหมันบ่เสียประโยชน์ถึงบ่ได้ท่านโดยตายบ่ได้พูดโดยวว่าจะใจใจนั่นจ้ะคือพิจารณาอาท่านดูคือคือมีกระเป๋าประโยชน์ ตอบไวเป็นงานความดีไปคิดไปใจทั้งคนที่เจหน้าหาทางพบเปลี่ยนแปใช้ทั้งวอมคิดทั้งใจเลยอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาคือพระพุทธเจ้าเก้าไว้นั่นทำมารักษาใจมันจะมีเวลาหายจาก สุขจากไข้จากเจิปัญหาใดอยู่แล้วพระท่านเป็นของสักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นยาวิเศษจากกิเลสปัญหาใด้ได้รักษาหรือโรคหายหายไปไม่ได้สอนตัวของตัว จนพรรษาจนพรรษาก็ดีเกิดทั้งชีวิตที่ว่าจะเอาก่อแก่แล้วใส่หัวใจไม่อล่มไม่ตายแล้วอย่างนั้นือเล่นสิเลี้ยงเอียงกันอยู่ตลอดอกแท้สอนไม่เถอะเกี่ยวกับหลักของใจอย่างนี้วันเวลา มันสิยืนสิพ่อหรอพอเป็นหน้าหนาสมุดเนี่ยไหลลงไปหนักถ้าไหลลงไปหล่นบะเลี้ยหายก็ยินมบะพ่อหายจิตใจ มหาสมุดชื่อกันนี่ลยผู้เขาหลังเขาเรียกเป็นเจ็ดผีนางนี่เงินท่อง จะพ่อหรอกว่าขอขอมเงินท่องก็ว่าพ่อชื่อกัน นัจนทุกข์จนยากอยู่สมบัติมันไม่มีเรื่องพ่อหรอกเพราะมันมีกิเลสอยู่ในใจเพราะมีปัญหาอยู่ในใจดังนั้นมดปัญหาอยู่ในใจกับพ่อมีใหม่กับพ่อมีร้ายกับพ่อ อยู่กับพ่อตายกับพ่อเรื่องพ่อมันอยู่ในใจ ส่ข้อหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันข้อไปหมดหันใจขาดแค่หลงมันมีเนื้อพ่อสีหมอบวัดโลกมันก็ะบอกขอมันอยากซื้อๆดอก แต่มันกินไม่ได้อันใจ มันจะว่าใจหลง จิตให้มันรู้จิตให้มันสงบมันสิรับความสุขสอนให้ผู้ใจจับสอนคนให้ฉลาดสอนคนให้สงบสอนคนให้ตื่นสอนคนให้รู้นสอนคนให้หลงมันสอนคนให้รับมันสอนคนให้ฟุ้ง ิจารณาทุกส่องไปจะดีได้เอาละเอว่างเด้เมื่อหรอ